Antolakuntza pikoan dute latablo dizuareko laguntzaileek amabos bat behar dira gauero, sukaldatzeko eta zerbitzatzeko, Jean-Michel Prieto, Elkarteko présidenta. On a cuisiné de 14h à 17h, puis là, il y a une équipe qui est arrivée à 17h15 pour euh, préparer la soirée, le service, le nettoyage, et bon, tout le monde a très envie de redémarrer. Badula urte laguntzaile dela Martin, jendeekin ahemana sekatzera heldu da. Plazerrekin ere etortzen naiz, eta par pas les moyens. La retraite est de plus en plus petite. J'ai une retraite d'agriculteur, 780 euros. Je n'ai pas honte de le dire. Et payer l'appartement, le, loyer, 720 euros. Berriac et Jean-Yves Bessala. manger à la table du soir depuis deux ans. Voilà. On est bien accueillis. déjà dans un premier temps. Un repas c'est pas négligeable. Les aléas de la vie font que, ben voilà. Neguntan, gauero, bat beste eun bat afari eskeniko dituzte aurten, eta beharrak beti handitzen direlako, apidileti goiti ere, bazkari bat banatzen segituko du elkarteak.